Como é que a gente, a gente coloca como? Tem ganchinho? É. Ah, é só colocar assim no, dentro do bolso mesmo. Ok. E yeah. é só. É a Vicla. É só com o microfone pra não ficar. Tá, como é que. É. Bom, continuando nossa, nossa exposição, Ja, é, vamos. Vi, vi fortsätter där hvor vi slapp. Nós vamos falar agora sobre a depressão e a influência espiritual. Uh, nu vil vi fortælle lidt om depression og åndelig påvirkning, eller depression og åndelig indtrængen i vores aura. E nós espíritas acreditamos que os espíritos podem influenciar a nossa vida. For vi er spiritister, vi tror, at øh, ånderne, øh, afdøde, øh, eller Shirley de Campavir é volsliu. Mas a pessoa pode dizer, ah, Nazarena, eu não acredito em espíritos. Uh, men folk kan säga, men jag tror alltså inte på Tudo bem, mas é mais difícil okay. para mim acreditar que um pedaço de carne de 70 quilos Men det er svært for mig at tro, at et stykke kød på 70 kilo cheio de ossos por dentro e sangue correndo sozinho. Me knogler og blod, der um pedaço de carne cheio de sistemas funcionando automaticamente, sistema digestivo. At et stykke kød uh, äh, fyldt med systemer, der fungerer perfekt. Sistema excretor, sistema nervoso, sistema circulatório. Med alle de, uh, den uh, äh, cirkulatoriske system og äh, excretoriske system og Ja. Sistema glandular, sistema imunológico, tudo funcionando automaticamente. Endocrinologisch systeem, immunologisch systeem, al deze sistemas vão fungeren uafhankelijk. Se alguém me dissesse que existe um pedaço de carne de 70 quilos capaz de fazer isso tudo e ainda pensar e falar, eh, Hvis nogen fortalte mig, at der var et stykke kød på den størrelse med 70 kilo, som var i istandse alt det her og virke med alle de systemer og ovenikøbet at eu, tale. Eu direi, eu não acredito. Så vil jeg sige, nej, det tror jeg heller ikke på. Eu só acredito porque eu estou vendo vocês aqui. Jeg tror er kun fordi jeg kan se jer her. Mas para mim é mais simples e mais fácil acreditar numa energia, no espírito. For mig er det nemmere at tro på, at der findes en energi. Porque não é porque a gente não vê que aquilo não existe. For det er ikke Det er ikke fordi vi ikke kan se at tingene ikke findes. Nós não vemos a eletricidade, nós não vemos os raios ultravioleta, os raios infravermelhos. Vi ser heller ikke elektriciteten, vi ser ikke de infrarøde stråler eller eller de ja, ultraviolette stråler. E eles existem. Ou de findes. Louis Pasteur, antes da invenção do microscópio se tornar popular, eh, Louis Pasteur, uh, før mikroskopet blev eh, opdaget og populær, foi até a Universidade de Sorbonne falar dizendo que havia seres microscópios. Eh, e os cientistas de lá expulsaram lá como louco. ud og kaldt for Ninguém jamais podia imaginar que existisse vida microscópica. Ingen liv. E eles existem. Og o essencial é invisível aos olhos. O essencial é o for øjnene. Nos dizia Saint-Exupéry em O um Pequeno Príncipe. Eh, de fortæller os Saint-Exupéry i Den Lille A coisa mais importante da vida, que é o amor, é invisível. Eh, de vigtigste i livet, som er kærligheden, det, det kan ikke ses. Men hvis du øh, veksler ordet øh, med ordet en god ånd, eller en veludviklet ånd, højreudviklet ånd. Ou, de, ou a palavra demônio por espírito mau, espírito atrasado. Eller ordet dæmon øh, med ordet et, et, et, øh, et, et slet ånd. E que nós vamos ver que é muito parecido o espiritismo com a Igreja Católica. Så vil vi se at spiritismen ligner egentlig meget den katolske tro.